Ebyabalevita esura ya makumi gabiri naina Akaliro akatarara Omukama agambira Musa ati Uragire abaisiraeli bakuretere amajuta garungi ageza ituni zishwekire agetara Akaliro kabone kuikara nikaka obutarara Omumayishogesa nduku yendagano enja yorutimbe inwe yema eryo muterano Aroni abe niyo ateka kurungi etaregyo kwema bwaigoro kuturuka bwankya omumaisho ogwo mukama obutosha kibekiragiro kyeira iliona omubinzarwa yanyu etara aziteke kurungi akinara kezaabu ezenchenkure omumaisho gomkama obutosha ekeki ameza yezaabu okwatensha anonungi ogikandemu ekeki 12 buliemo ekorwe omukiro ibiri zensano ekeki ezo oziteke omunjuru ibiri mukaga omurujuru ameza yezaabu enchenkule buli rujuru orutekeo amo nobunuma burungi amo nomukate oguwongirwe kwijukirawo ekiongo ekiongeirwe omukama kyokesibwe omuliro bulikiro kya sabato Aaron yaziteke kurungi omumaisho go mukama obutosha omuyibara lya baIsiraeli egi ebendagano yeirayiliona zibeza Aaron nabatabani maraba zirire omumwanya gutakatifu aro kuli mugabogwe ogutakatifu muno omubiyongo ebyongeirwe omukama byokesibwe omuliro mugabogwe weira iliona okurogota neiteeka lyokweoroza omwisiraeli omo akaba aina omutabani na muzara amu misiri kazi omushayijogo ashanga arugire omwe arwana no muisiraeli omoi omurusisira abaisiraeli bakaba baliwo omundu anegyo agya arogota amukama amukena bamutwalira Musa nyina akabana yetwa Sheromiti muwara wa Dibiri ruganda rwa Dani bamutamabusi kuika oro mukama arabagambira ekyo alikwenda omukama agambira Musa ati chozo ogwo ankenire enja yorusisira bona abamurudire bamuteke mikono amutwe enteko yona emuteze amabale ogambire abaisiraeli oti wena wena alike na ruwangawe alikwatwa entambara alirogota amukama balimuita enteko yona emuteza mabale omwizi no muzarwa kumu oro alirogota amukama bamuite aliita omuntu aitwe aliita kitunganwa akirie oburora buliwa burora bunu ali alilemaza mutaiwe okwo yakora abeniko akolerwa obuwendeke buliwe obuwendeke erisho liriwe erisho elino liriwe elino okwo yalemaza omuntu nawe babe niko bamulemaza aliita ekitunganwa akiripe kandi aliita omuntu aitwe mugire eiteeka limo likwate omuizi n'omuzarwa harokuba ninye omukama ruwanga wanyu kityo Musa agambire abaisiraeli bigambe ebyo ogwo yabaire akenire omukama bamutwarenja yorusisira bamuteza mabale okwo niko abaisiraeli bagizire nkoko omukama yabaire angire Musa